Pler poa gredo pe a War n'amazon, hedet moa mar ster pendeben. Selta, digus un var eze. Nem blijet poa? Ya, met gle mad oan treo. Bem de vije baraj o arne. Vez er ket laket diz gant a moustiket? Ma gwaz vije me me, vije ket den tu al deze. Na gant neirat. Moam ka e kalz de zouto, me monstra vije ti wal. Peler poa gredo pe a jeuret? War n'amazon, Hedet moi marster pendaben. Salta, di gustum var eze, nem bliget po? Ya, me glib mad ou antreo, bemde vije baraj ou arne. Vezer ke laket diiz gant ar moustiket? Ma gwaaz vije, med me vijen ket en tual de na gant neret. Mamp ka gwelek kaz de zouto, med monstra vijer tiwal.